El barrio conexión, gorillo pide pasión En la con nota, unos reyes del género Disculpa mujer, pero la calle me llama Pa' los enemigos, que suenen las balas En el barrio conexión, gorillo mide pide pasión En la calle nota, los reyes del género Disculpa mujer, pero la calle me llama Pa' los enemigos, que suenen las balas No necesitamos fama, la fama llega a nosotros Y salimos de la nada, quedaron con más rostro Porque somos sin en este de La cultura, como ella no la ve chileno es pura hermandad Y este arte con calidad, la cualidad que sale con sinceridad a la hora de la verdad, ni rastro tuyo quedará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con mi corillo nunca stop La cintura del chamaco imponiendo el manso flow Y quizá en él, reyes de este género La con el choque consola perfecto mi bajo el show Perdona mujer, pero la calle me llama Y mi venganza lo enemigo con balas se paga Con balas se paga pero la calle me llama Y mi venganza lo enemigo por la calle me llaman y a mí uno calla Surco de la calle ya tiro disparo de pesco paro La vaca, caro pico por el ano con flow diferente Y sigue la que está muy ponente Toda la calle con toda la gente la en la vida Son miles de días y hay muchos vaqueros de vida asesina Tiene varios conexión, gorillo pide pasión En la calle con nota, los reyes del género Disculpa mujer pero la calle me llama Pa' los enemigos la población saliendo para adelante, derrochando talento que sabe poco elegante. brillante. te suena interesante saber que tengo rimas que me sobran para cagarte. No es tú lo sabes, tengo el don. Que yo llegar a la cima, tu mayor preocupación. Perdón, no, yo no pido perdón. La música vida sale del corazón. La pasión de mi chile, mira que le impone, los reyes de este género. presiona Te faltan vidas pa' corona Pasan a ser de nuevo pa' aplastar la cabezona Presiona, no tienen mano pa' esta zona Presiona, que este corillo no perdona Presiona, vamos matando competencia La lírica más sana dentro de la gran Presiona, no tienen mano pa' esta zona Presiona, que este corillo no perdona Presiona, vamos matando competencia La lírica más sana dentro de esta gran audiencia en la calle y la música es mi pasión, lady. Quiero que te pongas en mi situación. La vida en la calle no ha sido muy fácil, pero la capacidad para demostrar la realidad. Apenas la hermandad me ha puesto en la tierra y en este juego apresurado en donde la vida te le unido Chaucha con el filo que pasa cerca de tu cuerpo. Por eso, amorcito, no quiero ponerte en donde aquello con su cara en la calle ha muerto y luego con su retrato y vela le pido la protección contra en enemigo. calle me llama, para los enemigos que suenan las balas. En el barrio conexión, gorillo pide pasión, en la calle con notable